можна було сподіватися чого завгодно. Булат запропонував треба зробити велике переселення народів. А що це дасть? похопилася місіс Кетрін. Матрос чекав, коли вона згадає демаркаційну лінію, і канатка мов би, почула його невимовлені слова. Я на тому пустельному острові почуваюся зовсім беззахисною. Булат сказав. Тоді заселимо всі порожні каюти. Цього насамперед вимагала зима. Крайнім от дверей доводилося сутужно, хоч не вилазі з мішка. Він запропонував після сніданку тягтимемо жеребки, кому яка випаде каюта. А сеньора Уілсон теж? безневинним голосом спитав Хуан Естрада, і приміщенням зашародів підленький смішок. Кожен плекав надію, що виявиться сусідою місіс Кет. Для неї зробимо виняток, відповів матрос, а також для нашого хворого колеги. Вони займуть дві перші каюти в кутку, решту розіграємо. Особливого ентузіазму не виявив ніхто, але майже ніхто й не заперечував. Усі думали про місіс Кет. Лише Філмарш невдоволено хмурився, та Булат добре розумів. Жак Антуан організував лотерею, вкинув кухоль кільканадцять клаптиків паперу з номерами кают, і кожен власноручно видобув своє щастя. Булат знову виявився крайнім від дверей, хоча тепер найкрайніші п'ять кают лишалися вільними. Третім після Кет і Тура Баллона був Жак Антуан. Просто не вірю власному щастю, на все приміщення вигукнув молодий француз. Хоча найдужче треба заздрити нашому вікінгові. Дурному завжди щастить, буркнув недоміркуватий механік, мучив в жмені невдатний папірець. А я знову слухатиму трелі цього кнуряки. Патлоу мав ночувати поряд з ним, але він виявився чуйним товаришем. Я добровільно ляжу коло дверей у колишній каюті містера матроса. Холоду я не боюсь. Передислокація несподівано сприятливо вплинула на загальний настрій. Молодій канадці більше не вчувалися ночами гаряче сопіння та скрадливе човгання ніг. Матроса непокоїв тільки стан хворого. Турбаллен ще дужче схуд, і це викликало побоювання. Джон Сміт годував його за окремим меню, що складалося із звичних продуктів. Та одного разу він сказав: Нансен радить напувати його ворванню, містере матрос. Я не знаю, як це сприйме Тур, але мені здається, ніби в цьому щось є. Можете повірити, я тямлю на тваринних жирах. Мої одноплемінці лікуються крокодилячим лоєм. Булат нічого не відповів. Медицина лишалася для нього незвіданим континентом, проте він був певен одного тюленячий лій не зашкодить хворому. Тільки як до цього поставиться сам Тур. Норвежець несподівано погодився пити ворвень. Я колись хотів привчити себе спати на голках сказав він кволим голосом. Хай не будуть оті голки. І для початку ковтнув зо дві ложки неймовірно бридкого жиру. Горлянку йому схопив болісний спазм. Шлунок повстав проти такої агресії, вивернувши з себе усе. Але Тур знову випив. В очах було повно сліз, та крізь них прозирав червоний переможний вогник. Атмосфера взаємної довіри і спокою стояла кілька днів. Але несподівано для всіх її скаламутив господар бази. Після ранкової перевірки приладів Наріта сам, ускочивши до приміщення, не міг прийти до тями кілька хвилин. Що сталося? спитав Булат підійшовши до його сьогоднішнього помічника Дона Фернандо. Ми зняли показання з приладів.